Hadha fadlu min Allah alaina. Fi lhaqiqa, mimi ni muqaddima yani mimi ni utangulizi wa mashekhe ambao wataongea rasmi. Mimi ni kifungua kinywa, kama ni chakula mimi ni chai, na chai huwa haishibishi siku zote. Kwa kama mnasubiri kushiba kwangu, hamtoshiba, mtasubiri chakula. Almuhim, hapa mbele kuna mashaikh, na mashekhe zaidi yangu, kwa hiyo hao ndio watapata muda mzuri kabisa wa kuongea maudhuati mutaaddida. Lakini pamoja na hivyo, nikumbushe tu mawili matatu. Allah subhanahu wa ta'ala amesema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba tayyibah ولنجزينهم أجرهم ma kanu yamalun man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba, mwenye kufanya matendo mazuri yoyote yule, awe mwanamke, awe mwanaume, awe maskini, awe tajiri, yoyote yule awe Mwarabu awe Mwafrika awe Mzungu awe Mchina kabila yoyote, utaifa wowote, man amila salihan, mwenye kufanya matendo mazuri, min dhakarin au untha, mwanaume au mwanamke, wa huwa mu'min, hali ya kuwa ni mu'min falanahyiyannahu hayatan tayyiba, tutampa uhai mzuri. Wala najziyannahum, na siku ya Kiyama tutawalipa ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ujira wao kwa ule kwa yale mazuri waliokuwa wakiyafanya. Katika aya hii kuna fawaid mutaaddida, kuna faida nyingi sana. Faida ya kwanza, anna alislama dinun alami, kuwa Uislamu ni dini ya ulimwengu mzima bila kubagua, kwa sababu amesema man na man ni katika siagh za umum, inaonyesha yoyote, na hii imefasiriwa katika aya mbalimbali ikiwemo qauluhu ta'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, ikiwemo Allah aliposema na hatukutuma ewe Muhammad, hatukukutuma isipokuwa uwe ni rehma kwa walimwengu wote. Idhan alislamu dinu alami, Uislamu ni dini ya dunia nzima, haibagui. Na hii inaashiria madhhabu ya ahli sunna wal jamaa هو الذي يصدق هذه الآيات أو هذا التوجيه الرباني منهج أهل السنة ديو ambayo إن haya ها ملكيزو الله سبحانه وتعالى أما مذاهب أخرى خصوصا الشيعة الرافضة واو wanaunsuria katika dini, wanaunsuria katika dini, na hii iko wazi katika vitabu vyao na imebainishwa katika vitabu vyao. Na unsuria katika dini kwamba ni dini ya watu fulani, huko hata katika Mayahudi kwamba wasiokuwa wao ni abidu lahum ni watumwa kwao kwa hiyo hii manhaj ni manhajun rabbani na ndio manhaji ya haq wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin kwa hiyo manhaj inaonyesha kuwa uislamu ni dini alami man amila salihan akasema salihan mazuri mema yani matendo mazuri na hapa pia nastambit minha faida tunapata faida kuwa matendo mazuri yanazingatiwa yakifanywa na yoyote na kuwa wote wanalipwa sawa bila kujalisha huyu aliyefanya tendo zuri hili ni kabila gani, ni taifa gani. Matendo yote mazuri sawa sawa amefanya Mwafrika, Mzungu, Mwarabu, wote wanalipwa sawa kulingana na tendo lenyewe na ukubwa wa utendaji wake. man amila salihan min dhakarin au untha. Aliposema min dhakari al untha, nastambit, napata faida hapa kuwa Uislamu si dini iliyobagua mwanamke kama anavyodai baadhi ya al-aada, baadhi ya maadui wa dini hii kuwa Uislamu umembagua mwanamke. Sasa pamoja na kuwa ameshasema man, lakini pia akasema min dhakarin au untha, ili kuweka wazi kama kuna shubuha kuwa Uislamu hauzingatii mwanamke kuwa analipwa, anaweza akalipwa kwa mema yake, basi mtu huyo asahau. Na hii ni dalili kuwa mwanamke pia anahitajika atoe sadaka na analipwa aswali na analipwa kama anavyolipwa mwanaume, atoe wakfu, anapata thawabu kama anavyopata mwanaume. Aende hija kwa masharti yake maalum, afunge, awe na birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili, ashikamane na sunna, aachane na bid'a mwanamke kama alivyokuwa mwanaume. Tabaan, kuna mambo ambayo ni hususan kwa wanaume na kuna mambo ambayo mwanamke haruhusiwi kuyafanya. Kwa mfano, imamu msikitini, kwamba mwanamke akaja akatuswalisha, lakini matendo yote yaliyobaki ni sawa, na kwamba kuna dharura zingine mwanamke anapokuwa katika dharura zake hawezi kuswali, hawezi kufunga. Hizi ni hususia maalum, mambo maalum ambayo ni machache kulinganisha na yale ya ujumla ambayo yote tuko sawa. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, kisha akasema wa huwa mu'min. Nastambit hapa tunapata faida kuwa matendo mema hayazingatiwi isipokuwa matendo ya mumin. Matendo mema hayazingatiwi inda Allah, yaani halipwi thawabu aliyefanya matendo hayo isipokuwa mumin. Ama kafir hana thawabu inda Allah subhanahu wa ta'ala mfano kafiri anaweza akafunga manaswara wanafunga lakini funga yao hakuna chochote inda Allah kwa sababu sharti la kukubaliwa funga ni alislam kafiri anaweza akatoa sadaka lakini inda Allah hana thawabu kafiri anaweza akatoa msaada kumsaidia mtu lakini inda Allah hana thawabu kwa mujibu wa maelekezo ya dini yetu. Lakini Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ameashiria kitu fulani katika masala haya kwamba kafir anaweza akafaidika kidogo na sadaka yake ya duniani kwa vitu vya kidunia mambo fulani fulani yakawa mepesi kwake, akapatwa na urahisi fulani katika baadhi ya mambo fulani fulani, lakini inda Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala hana chake, wa huwa mu'min. Idhan sharti la al amalu saliha, sharti la matendo mazuri kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala al-iman wa huna yadullu dalalatan wadhiha ala ni'mati al-iman na hapa inaonyesha wazi neema ya iman kuwa mtu ni mu'min ajue hiyo ni neema kubwa ambayo ameipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa illa asingekupa taufiki Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa mu'min basi ungekuwa kafir elewa kwamba kuwa mumin ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala wala si ujanja wetu yani kuwa sisi ni waumini hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na si ujanja wetu kwamba mimi nimechagua mfano nikazaliwa katika bia ya waislamu na nikawa muislamu nimejichagua hivyo Wako watu wamezaliwa katika bia ya makufari na kawa kafir. Sasa jifikirie wewe ungezaliwa katika bia ya makufari halafu ukawa kafir, maana yake hii neema ya Uislamu usingekuwa nayo mpaka atake Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, kuwa mtu mumin ni neema kubwa ambayo uishukuru wa qalilun min ibadi ash-shakur, na kushukuru katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo matatu. Jambo la kwanza al-i'tiqad, tashihu al-i'tiqad, ni kusahihisha itikadi yako kwa maana ikiwa itikadi yako ni batila ni batil fasid sahihisha hiyo itikadi sahihi katika masaili zote za aqida ikiwa nia yako katika ibada zako si sawa sahihisha nia yako mfano kama ni talib ilmu unasoma ili uwaonyeshe watu sahihisha nia yako ili ushindane na watu sahihisha nia yako ili uwe mashuhuru sahihisha nia yako, kwa sababu hayo ni maasi. Jambo la kwanza ni hilo. Jambo la pili, alfi'l, matendo yako ya viungo, kusujudu, kurukuu kusujudu kurukuu kuhiji na mengineyo yote ni katika shukr na jambo la tatu alqaul maneno yako qiraatu lquran kusoma quran aladhkar kuleta adhkar mbalimbali na haya mambo mawili ni mtihani mkubwa leo hii kwa watu wengi قراءة القرآن والأذكار وسوم قرآن أذكار تمكوا نوبيكم كوبا سانا كتك مسألة هاي وسوم جوا قرآن أذكار يعني كلتا أذكار سوا سوا بعد صلاة أو مداوتة كلتا أذكار كسوم قرآن قوينجي خيركم من تعلم القرآن وعلم حديث معروف bora wenu ni msomaji wa Qur'an akajifundisha Qur'an taallama al-Qur'an akajifundisha waallamana akifundisha au akisoma tu Qur'an mwenyewe akakaa anaisoma Qur'an ni mbora huyo tabana akifanyia kazi idhan ash-shukr yakunu bi bihadhihi thalatha kwa haya mambo matatu بالاعتقاد والقول والفعل والقول أو القول والفعل tusiposhukuru neema hii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya haya matendo mazuri ya kiitikadi na vitendo na akwali zetu tusipofanya hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akatuondoshea hii neema yake anaweza kuiondosha na ndio maana siku zote tunahitajika tuombe dua Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati Allahumma thabbit qalbi ala ta'atik e Allah nithibitishe moyo wangu katika kukutii lazima kuomba thabati usijiaminishe kwamba mimi ni shafii mimi tayari hapana na mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe alikuwa anaomba dua ya thabati ikiwa huyo ni mtume Allah subhanahu wa ta'ala nahnu man sisi ni kina nani man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min akasema fala nuhiyannahu hayatan tayyiba tutamhuisha uhai mzuri qila fi dunya kama ilivyoja katika tafsiri kwa sababu akhira amesema wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun idhan fi dunya falanuhiyannahu hayatan tayyiba fi dunya ay fi dunya ay fi dunya tutampa uhai mzuri duniani ni upi uhai mzuri je uhai mzuri ni kuwa tajiri tu je uhai mzuri ni upi uhai mzuri ni uhai wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ambao utakupa kinaye utaku, utakukinaisha utakupa kanaa utakupa al-itminan utakupa kanaa na utakupa utulizano wa nafsi Yaani mtu unaweza ukawa una pesa tajiri, lakini huna utulizano wa nafsi, na kama huna kanaa, hata uwe na mamali, uwe na tajiri namba moja duniani, bado utataka kuongeza mali, na wewe unaweza ukafanya lolote, alimradi upate mali, kama huna kanaa idhan alitminanu nafsi, utulizano wa nafsi na qanaa ni katika hayatan tayyiba. Kwa maana yake ni kwamba mtu anaweza akawa maskini, lakini ana hayatan tayyiba, ana iman, halafu ana tuminan, halafu ana qanaa. Na pia kwa sababu imani imejaa katika moyo ana imani kubwa kabisa katika mlango wa alqada walqadar na mlango wa alqada walqadar ndio unaondosha mashaki makubwa na mengi sana ambayo yamejaa katika jamii أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه